D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Thema vun haut, D'Liewe vum Begrënner vun der Bahá'í Relioun, Bahá'u'lláh. Um Mikro de Jean-Marie Nau. An deenen zwou leschten Emissiounen si mer e bësse vun der Kandheet a Jugend vu Bahá'u'lláh gewuer ginn. Den Dram vu Bahá'u'lláh sengem Papp, seng Wäisheet a säi Wëssen a säi Wonsch Anstatt Minister beim Kinnek ze ginn, sou wéi säi Papp, léiwer den Ënnerdréckten, Kranken an Aarmen ze hëllefen. Mir hu gesinn, wéi Bahá'u'lláh, well hien de Message vun enger neier Manifestatioun am Iran unerkannt huet, déi der Mënschheet sollt Fridden, Eenheet a Gerechtegkeet bréngen, hien véier schrecklech Méint an engem ënnerierdeschen, däischtere Prisong gelidden huet a wéi Gott him grad do gesot huet, Dass hien de Prophezeite vun allen Zäite wier. Mir hu gesinn, wéi hien iwwer d'Bierger vu Persien op Bagdad mat senger Famill an den Exil geschéckt gouf, erëm ënnert fuerchtbare Konditiounen. Wéi zu Bagdad seng Berühmtheet sech séier erëmgeschwat huet a méi a méi Leit vun him säi Seege wollten. Wéi zu gläicher Zäit virun allem den Hallefbrudder vu Bahá'u'lláh jalous iwwert hie gouf an drop aus war, Oneed, Oneenheet an der Communautéit ze stëften. A wéi Bahá'u'lláh sech dorops hin stënterlech entschloss hat, ouni engem eppes ze soen, sech zwee Joer an d'Bierger vu Kurdistan zeréckzezéien, fir ze bieden an ze meditéieren, an dat bei Waasser a Brout. Nodeem e sech erëmgeschwat hat, dass en Hellegen dee e Wësse vu Gott hätt, sech an de Bierger vu Kurdistan ophale géif, huet Bahá'u'lláh säi Jong et fäerdeg bruecht, hien ze bieden, erëm op Bagdad ze kommen, an dat no enger Trennung vun zwee Joer. Wärend der Zäit, wou Bahá'u'lláh net zu Bagdad war, stoung et schlecht ëm d'Bábí-Communautéit. Bahá'u'lláh huet domat ugefaang, déi verfollegt Unhänger vum Báb mat engem neie Geescht ze fëllen, Obschonns hien nach net annoncéiert hat, zu wat hie beruff war, hat d'Kraaft an d'Wäisheet vu senge Wierder ugefaang, d'Loyalitéit vun ëmmer méi enger grousser Zuel vu Babys an d'Bewonnerung vu Leit aus alle Schichten ze gewannen. Mee de fanatesche mosleemesche Clergé a säi jalouse Brudder konnten et net erdroen, dass Bahá'u'lláh esou en immensen Afloss op esou vill Mënschen hat. Si hu sech esou laang bei den Autoritéite beschwéiert, bis déi persesch Regierung sech mat e puer vun de Beamte vum Ottomanesche Räich zesummegedoen hunn, fir Bahá'u'lláh nach méi wäit vu sengem Heemechtsland wechzehuelen. dës Kéier an d'Stad Konstantinopel. Abrëll 1863 war e Mount vu vill Trauer fir d'Awunner vu Bagdad. Deen, deen hinnen un d'Häerz gewuess war, huet hir Stad verlooss, fir op eng Plaz ze goen, déi hinne friem war. E puer Deeg ier e fortgaang ass, goung hien an e Gaart just baussent der Stad. E Gaart, dee bekannt als als Gaart vum Paradis. Huet do säin Zelt opgeriicht a während 12 Deeg huet hien do eng Onmass vu Visiteuren empfaang, déi koumen fir him Äddi ze soen. D'Unhänger vum Báb koumen an dëse Gaart schwéieren Häerzens. E puer vun hinne sollte Bahá'u'lláh op senger nächster Etapp vum Exil begleeden, mee vill vun hinne hu missten zeréck bleiwen, ouni de Privileeg fir kënnen no bei him ze sinn. Mee Gott wollt net, dass dëst sollt eng traureg Geleegenheet sinn. D'Diere vu senger onendlecher Grousshäerzegkeet ware wäit op, a Bahá'u'lláh huet deene ronderëm him gesot, dass hien deejéinige wier, deen de Báb ugekënnegt hat, déi Persoun, op déi d'Mënschen zënter jeehier gewaart hunn. D'Trauer gouf ersat duerch onendlech Freed. Häerzer hu méi héich geschloen a Séilen goufen ugestach mam Feier vu senger Léift. Fir déi nächst Joerhonnerte wäerten dës 12 Deeg vum 21. Abrëll bis den zweete Mee, vu Bahá'í iwwerall als d'Rizwânfest, d'Fest vum Paradis, gefeiert ginn, de Gebuertsdag vun der Deklaratioun vu Bahá'u'lláh a senger weltëmfaassender Missioun. Souwäit zum Liewe vu Bahá'u'lláh. De véierten a leschten Deel vum Liewe vu Bahá'u'lláh kënnt Dir d'nächst Woch an eiser Rubrik héieren.